Amr ibn Os roziyallohu anhuning ummatning amonatlari Abu Ubayda ibn al-Jarrohga xatlari. Hatto mana shuni yozilgan edi. Bismillahirrohmanirrohim. Amr ibn Osdan ummatning amonatlari Abu Ubayda ibn al-Jarrohga. Amma ba'd. Dar haqiqat men Allohdan o'zga barhaq ma'bud yo'q bo'lgan zotga hamd va sano aytaman. Ya'ni Allohga hamd va sano aytaman va uni payg'ambari Muhammad alayhisolamga salovat aytaman. Va men Falastin yurtlariga yetib keldim. va bizlar mujohidlar guruhi Rumlilar bilan yo'liqdik. Ularni boshlig'i Rubis degan odam edi. Ular 100 mingta chavandoz, 100 mingta otliq bilan bizlar yo'liqdik va Alloh subhanahu va taolo bizlarga nusrat berdi, bizlar zafar quchdik. Va Rumlilardan 15 mingtadan ziyoda qatl etilindi. Bizlardan esa 130 ta birodar shahid bo'ldi va mana shu shahidlarni evaziga Alloh taolo bizlarga Falastin fath etishlikni muyassar etdi. Agar seni bizlarga ehtiyojing bo'ladigan bo'lsa, men sen tarafga yuraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb xatni yozdi va mana bu xatni Abu Omir ad-Davsi degan kishiga berdi va mana buni Abu Ubaydaga Shom yurtlariga olib borib bergin deb uni yubordilar. So'ngra Abu Omir mana bu maktubni Abu Ubaydani oldiga olib keldi. u kishini oldiga olib kelgandan keyin Abu Ubayda so'radiki, bu maktubni olib kelgan odamdan, ya'ni orqangda nima xabarlar? Ya'ni Falastinda nima xabarlar Amr ibn Saqida haqida deganda ko'p xush xabarlar dedi. 100 ming askardan oshiq alhamdulillah biz g'olib bo'ldik. Alloh taolo bizlarga nusrat ber dedi. Deganda keyin hatto ochib o'zi ham o'qidida, hatto o'qigandan keyin o'zini ushlab tura olmadi sajda qilishidan. Darhol sajda qildida Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar aytdi. So'ngra <clears throat> bu kishi aytdiki, sajdadan boshini ko'targandan keyin Allohga qasamki, ana shu Falastinda qatl etilgan, shahid bo'lgan birodarlar eng afzallarimiz dedi. va Sa'id ibn Xolid ham ana shu afzal insonlardan biri edi dedi. Va mana bu gapni Sa'id ibn Xolidni dadasi eshitdi. Bu Xolid ibn Valid emas, boshqa Xolid. Xolid ibn Sa'id degan kishi. Xolid ibn Sa'id o'g'lini shahid bo'lganini eshitdi-da, birdan yig'lab yordi va aytki, "Va o'g'lima, Robbisiga o'z jonini sotgan o'g'lima" deb ko'zidan yoshlar oqdi. Shunday yig'ladiki, hatto yonidagi musulmonlar ham yig'ladilar va darhol otiga mindida, men Falastinga ketaman dedi. Deganda bu kishi Aytdiki Abu Ubayda, mana shu holatda bizni tashlab ketasizmisiz? Hozirgi mana bu harbiy holatda bizni tashlab ketasizmi deganda aytdilarki, menga ruxsat bering amir, men boraman, albatta Falastinga borib o'g'limning qabrini ziyorat qilaman, so'ngra men dedi o'g'lim orqasidan inshaalloh shahid bo'lib yetib olaman dedi. Yo o'g'limni qasasini olaman dedi. deganda bu amir bu holatni ko'rdiki, buni shashni ko'rib turib majbur bo'ldim ruxsat berishlikka. Maktubni olib kelgan Abu Omir ad-Davsiyni ikkalasini qo'shib turib, maktubni berib jo'natib yuboradi. Maktubda mana bunday yozilgan edi. Amr ibn Osda hattaga mana bunday javob bergan Abu Ubayda. Bismillahirrohmanirrohim. إنما أنت مأمور فإن كان أبو بكر أمرك أن تكون معنا فسل إلينا وإن كان أمرك بالثبات في موضعك فاثبت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته albatta sen ma'mur kishisan ya'ni seni ustingda amiri amirul mu'minin bor Abu Bakr sen shunga itoat bittagi odamsan, ma'mur bo'lgan odamsan. Agar Abu Bakr seni biz bilan birga bo'lishingni buyurgan bo'lsa, biz oldimizga kelgin. Agar sen ana shu joyingda turishing kerak bo'lsa, joyingda turavergin. Ya'ni unaqa meni hozirda ehtiyojim yo'q sen odamlaringa. Assalomu alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh deb bu ham jo'natib yubordi, hatto bu kishi ham. So'ngra mana bu hatto Abu Umar ad davsi bilan Xolid ibn Sa'id ikkalalari bu hatto olib ketdilar Falastinga. Va xatni Amr ibn Os roziyallohu anhu oldilariga olib kelganda Xolid yig'lagan holatda xatni berdi Amr ibn Osga. Va so'ngra o'zini o'g'li haqida so'radi. So'raganda Amir Amr ibn Os uni bag'riga bosdi, va Alloh subhanahu va taolo o'g'li shahodatini qabul qilsin dedi. Va qolganlari ham unga ta'ziya berishni boshladi. Shunda bu aytdiki, menga aytinglar birodarlar, men o'g'lim qanaqa jang qildi dedi. "Men o'g'lim erkak ko'rsatib jang qildimi degan ekanda. De. Bu yerdagi sahobalarda nimasini qarangda, tarbiyasini. Men o'g'lim qanaqa jang qildi deyapti. Yig'lagan holda, ko'zlarida yosh oqqan holda. Shunda ular aytdilar, o'g'lingiz erkaklardaqa jang qildi dedi. Dushmanga o'zi 100 ming dushmanga birinchi bo'lib hujum qildi. O'g'lingiz ularga chang soldi, ularda qalbiga dahshat soldi va mardlarcha shahid bo'ldi deganda, alhamdulillah degan ekan. Mana shunday o'g'lim borligimni Allohga hamd aytaman. Albatta Alloh haqqasamki, yo o'g'lim qasosini olaman, yo men ham o'g'lim orqasidan yetib olaman degan ekan. Mana shu yerda bir urg'u berishlik kerakda. Oldingi sahobalar davridagi otalar faxrlangan narsasi bilan hozirgi otalar faxrlatgan narsasini taqqos qilingda. Oldingi sahobalar davridagi otalar o'g'lini islom diniga xizmati bilan faxrlangan. O'g'li rijol bo'lsa faxrlangan. Lekin hozirgilar o'g'li somsa bersa faxrlanadi. O'g'li mashina mashina bersa faxrlanadi. Bir dindor o'g'il bo'lsa-ki, o'g'li dindorroq chiqib qolsa, o'zi jaholatda o'tgan yetmaydi, o'zi hayotida bir hayoti bir islomda o'tmagan, Mana shu kufurni rejimlarida ishlab, kufurni mana shu obod qilib, xizmatini qilib yoyib olmasam, kecha kunda shu bolam chaqanda o'tib ketgan, umuman dinda o'ylamaganda, endi o'g'li adashib <laughs> bir o'g'li bir endi qo'shtirnochida adashib hidoyatlarni qolsa-yu, bir jihodni tushunib qolsa, o'g'lini ma'lumot qiladi. Qara palonchini bolalari somsa beryapti dedi. Palonchini bolalari yuso beryapti. Palonchini bora mana qilyapti deb kallasini egib o'tiradi o'g'li mujohid bo'lgan odam. O'g'li lekin bugungi kunda jihod qilmasdan Alloh yo'lida mana shu o'zini jonini, molini bermagan, beg'ayratlarcha yashayotgan islom ummatiga umuman qayg'urmayotgan ahli dunyo va jamoat bo'lgan o'g'li bo'lsa, undan faxrlanib yuraveradi. O'g'lim biznesmen deb maqtanib yuradi. kallasini ko'tarib yuradi. Lekin hozirgi oldingi davrda o'g'li beg'ayrat bo'lgan odamlar kallasini egib yurgan ekan sahobalar davrida. Meni o'g'lim beg'ayratlik qildi deb. Hozirni qarangda, kim kallasini egyapti? O'g'li mujohid bo'lgan odam kallasini ko'tara olmaydi mahallada. Terrorist bolasini, u kallangizni ko'taring otaxon. Kallangizni ko'taring, siz o'g'lingiz agar bugungi kunda oz mujohidlar ichida bo'lsa, kallangizni ko'taring. Ya'ni o'g'lingiz erkak bo'lib Amerikaga, Rossiyaga shiddat solayotgan bo'lsa, kallangizni ko'taring. Ya'ni bunaqa o'g'ildan siz faxrlaning. Ho, mana bularda ham faxrlanadigan narsasini qarang. O'g'lim demak mana shunday jang qildimi deganda ular ha degandan keyin bu kishi ana shu bilan o'zini nima qildi? Bosdi. Ana shu bilan uning qalbiga bir malham bo'ldi mana bu gap. So'ngra Amr ibn Os roziyallohu anhu aytdiki, men yaqinda mana shu rumlilar talab qilib bir guruh jo'natmoqchiman dedi. Ana shunga ozgina bir sabr qilib tursiz, men sizni o'shalar bilan jo'nataman, shoyat siz qasosini olsangiz o'g'lingiz dedi. Degan u aytdiki, men hozir ketaman dedi. Yakka bo'lsam ham ketaman dedi. Xohlovchilar qo'shilsin deganda 300 ta kishi chiqdi. Biz birga boramiz siz bilan deb. 300 kishi chiqdi-da, bular keyin oldiga bir guruh qilib ularda Amr ibn Nasr roziyallohu anhu bularni jo'natdi. So'ngra bular yo'lda ketayotib bir kun yurishgandan keyin bir yerga bir vodiyli yerga kelishdi, tog'li mintaqa yerga, ana shu yerga qo'nishmoqchi bo'ldi. To'xtab dam olmoqchi bo'lishdi. O'zlari, keyin o'zlarining ulovlarini ham bir sug'orib, yemlamoqchi bo'lishdida, shu yerga to'xtashgan bir vaqtda uzoq tog' ustidan bir sharpalarni ko'rdi. Xolid ibn Said yuqorida bir sharpalar ko'rdi va aytdiki yondagilarga, "U tepada odamlar borish kerak" dedi. Rumlilar borish kerak dedi. Ular bizni kelganimizni sezmadi, sekin muhosara qilib, chiqib ularni olaylik dedi. Tezkor hujum qilamiz deydi. Işte. Sekin tog'da atrofini muhosara olib, sekin-sekin tog'ni uchiga chiqib, shunday muhosara qilib urdilar, kutilmagan ularga zarba berdilar. Ulardan 30 tasini qatl etishdi-da, 4 tasini asir oldi. 34 ta odam edi. Ya'ni ular ana shu tog'da atrofidagi qishloqlarda yashaydigan kofir dehqonlar edi. Ularga jang kerak emas. Ular alindaqa tinchlik sevar kofirlar edi. Hmm. Musulmonlar ham kofirlar ham bo'ladi umuman jangni xohlamaydigan. Mana ko'ryapsizku xalqning holatini. Ya'ni ular o'sha toqqa chiqishib olgan edi, lekin kofirlar, mushriklar edi. Shunda ular to'rttasini tirik olib qolishdi, qolganini qatl etishda, tezkor hujumda boshida, keyin to'ralasidan so'rash, "Senlar kimsanlar?" deganda, "Biz mana shu shaharda yashaydigan dehqonlarmiz" dedi. Hmm. "Biz sizlardan qochib, arablardan qochib o'zi tepaga chiqib oladi, shu yerdan topib oldinglar sizlar" dedi. Rumlilar ham qo'rqayapti sizlardan dedi. Deganda <clears throat> Xolid ibn Said unga aytdiki, Rumlilar haqida nimani bilasizlar, shuni aytmang dedi. Deganda Rumlilar sizlardan sal oldin mana shu bir qancha soat oldin mana shu yerdan o'tib ketishdi bizning qishloqdan o'zlariga yem oldi biz qishlog'imizdan o'zlariga oziq olishdi ot ulovlariga tuyalariga hattoki nimalar olishdi oziqlar olishdi o'zlarini hayvonlarga oziqlar olib shu yerdan o'tib ketishdi mana shu yo'ldan ketishdi dedi va ular qo'rqayapsizlar yetib boshlar deganda Alloh akbar, Alloh qasamki, o'g'limi qasosi kelyapti, o'g'limi qasosini hitlari kelyapti. Tezda ularga men hujum qilaman dedi. Dedida bu kishi ana shu o'zini 300 ta nafarlarni olib, ana shular orqasidan quvlab ketdi. Xolid mana shu yerda yana bir muallif bir nimani ham aytadi. Xolid ana shu ularni quvlashdan oldin, ularni orqasidan yugurib ketishidan, chopib ketishidan oldin bularga islomni taklif qildi to'rtta odamga. Islomni qabul qilish deganda, qilmaymiz deganda o'ldirib yuboringlar bo'ladi dedi. deganda ba'zilar aytdilarki, e, "Ey Xolid, bu bular bizga kerak bo'lib qoladi. Yo'lni bular yaxshi biladi, bularni ovolaveraylik" dedi. Deganda bu maslahat u kishiga yoqdi-da, bu bizni o'zlari bilan olishdi rumliklar orqasidan shuni quvlab ketishdi. So'ngra rumliklar bilan <clears throat> orqasidan quvlab bular yetib borishadi. Bir mintaqaga borganda rumliklar 600 ta bo'lgan bo'ladi. 600 tasi ana shu nimani olib ketayotgan bo'ladi-da. o'sha oziq ovqatlar, ta'minotlarni shu rumlarga olib ketayotgan bo'ladi. Shu 600 tasiga bular yo'liq qoladi. Yo'liq qoladi bular ana shu yerda qattiq jang boshlanadi. Ikki taraf qattiq jang bo'ladi. Jang bo'layotgan vaqtda Xolid ko'radiki, ularda orasida biri chiroyli kiyib olgan, qo'mondonligi bilinib turgan, bir o'zi ham bahaybat, haybatli bir kishini ko'radida, mana o'g'limi qasosi dedi. Men shuni o'ldiraman dedi. Shun kattasiga intiladi, kattasiga intilib, intilib kattasini qatl etadi. Allohni izni bilan kattasini qatl etadi, uni qatl etilganligini ko'rgandan keyin qolganlari ham, o'lmay qolganlari ham qochib ketadi. Qolganlari ham qochib ketib qoladi. Mana shu kunda deyapti, u kofirlardan 320 tasi o'ldirilgan deyapti. 600 tadan 320 tasi qatl etilingan. So'ngra bular ana shu yerdagi ulardan qolgan narsalarni oldilar, g'animat oldilar, hayvonlarni ol hammasini olib, Amr ibn Osni oldiga yana o'zlarining asosiy markazlarini oldiga qaytib kelishdi. Mana bu holatdan Amr ibn As yana ko'p xursand bo'ldilar. Xursand bo'ldida endi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga poytaxtga xat yozadi. Abu Bakr roziyallohu anhuga holatlardan, ya'ni Falastinda nimalar bo'lyapti, shuni yozadi. So'ng Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga mana bu xat kelganida Falastinni fath bo'lganligi, Falastinni 100 ming askar dostlar bilan g'olib bo'lganligini xabari Abu Bakr roziyallohu yetib boradi. Bu kishi musulmonlar shod bo'lsin deya Madinada e'lon qildiradi mana bu xatni. Butun musulmonlar deyapti Madinada takbirlar aytishdi deyapti. La ilaha illalloh, Allohu akbar, alhamdulillah, Allohga hamd aytamiz deb hammalari shunday takbirlar aytdilar. Allohga tahmidlar, takbirlar aytgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi salovat shariflar aytdilar. So'ngra bu kishi endi Shomga Abu Ubaydani jo'natgan edi-ku. Abu Ubaydani ham holatini o'rganadi. Qani Abu Ubaydani holati nima? Abu Ubayda nima bo'lyapti deb undan ham xabar talab qilgan vaqtda biladiki, Abu Bayda haqida shunday xabar keladi, u Shom yurtlariga deydi, tashqariroqda turibdi-kan, ichkarida rumlilar ko'p bo'lganligidan ichkariga kirsam ko'p talafot berib qo'yishim mumkin mujohidlarga deb kirmayotgan ichkariga degan xabar keladi. Shunda Abu Bakr roziyallohu fikr qiladi-da, aytadiki, Abu Baydani holatini ko'radi, u kishi yumshoq fe'l fe'lini ko'radi-da, bu jangga bu yaroqli bo'lmaydi bu fe'li dedi-da, buni men alishtirishim kerak ekan dedi. Chunki Abu Bayda butun qo'shinlar do'stligi amiri edi. Falastin ham bunga itoat qilish kerak, Iroq ham bunga itoat qilish kerak. Umuman bosh qo'mondon edi. Shundan so'ngra u kishi yonidagilarga maslahat soldi, o'zining ashablariga maslahat soldida Xolid ibn Validni, qo'mondonlar qo'mondonini, Xolid ibn Validni endi umumiy harbiy qo'mondon qilishlikka azm qildi Abu Bakr Siddiq roziyallohu So'ngra mana bu xatni Xolid ibn Validga yozib yuboradi. Mana shu yerga kelganda to'xtatamiz darsni, keyingi safar shu Xolid ibn Validga xat yuborishni o'tamiz inshaalloh. www.sodiqlar.info